А ние продолжуваме со Божеството, како што избрахте. И би сакал да се подсетиме каде застанавме. Застанавме на Христовиот разговор со Самаријанката. Многу клучен, многу битен разговор за нашата тема. Каде што Господ на оваа жена, која што не била еврека, која што била и неморална, да речеме, односно, била била нормална за културата на 21. век. И вели, вие, незнабожците, не знаете во што верувате и на што се поклонувате. А ние, евреите, знаеме. на прв поглед звучи препотентно, нели? Како во она ситуација кога Исус се вели на една друга жена, што не била еврејка исто така, што и вели? Не е добро да се земе лебот од децата или лебот наменет за децата да го јадат и да се фрли на кучињата. Зошто? Зато што не знаборците биле кучињата. Звучи невредливо? Добро, во, со Самаријанката може пак звучи невредливо, тоа малце по-благо, нели? Замисли да му речете на некој јеховен сведок. Вие не знаете на што се поклонувате, кого обожувате, а ние знаем. А замислите Јехови сведок тоа вас да ви го каже. Како звучи? Рековме, што сакал Господ да каже со овие зборови? Значи, не рекол на кого, туку на што се поклонувате. Сакал да каже дека во прашање суштината на Божеството. Што е Бог? Тоа беше клучното прашање од минатата сабота. А сега продолжуваме на таа тема. И кој беше одговорот што го дадовме? Преку најмалку два со два сведоци вели законот. Значи, најмалку два библиски текста од Новиот Завет. Што е Бог по својата суштина? Некој од вас рековте љубов дека е да, вистина, сето тоа е опфатено со неговата суштина, дека он по својата суштина е дух значи, и љубовта и вистината и праведноста и интелигенцијата, сето тоа е опфатено во зборот дух. И што му и рекол, бидејќи значи Бог е дух, затоа како треба да му се поклонуваме, како треба да го обожуваме Бога, во дух и вистина и дури додал затоа што Отецот, значи тој единствениот вистински Бог според неговите зборови подоцна, сака такви поклоници, такви обожаватели. Какви обожаватели? Какви обожаватели сакаат денешните идоли? без оглед какви се тие идоли. <laughs> Денешните идоли сакаат збеснати обожаватели. Значи, кога ќе го видиш да паднеш во несвесе, да те однесат во болница. <laughs> Тоа го читав времено во книгата на Колин и Расел Стендиш, во една од книгите, заборајав која. Тие биле сведоци на тоа Како реагирале повеќето луѓе во Австралија кога групата Битлси првпат слетала на аеродромот во Сиднеј? Кога се појавиле, значи, уште не се симнале од авионот, само се појавиле на, на вратата од авионот, настанала таква галама, такво врескање, пискање, значи, да колите кокошки и гуски не би пискале толку, И повеќето од тие што врескале и пискале не ни стигнале ниту да, да се приближат, ниту да ги видат од близко, ниту да отидат на нивниот концерт, затоа што едноставно биле хоспитализирани, биле однесени во болница. Значи, сатаната, неговите идоли исто така, сакаат, односно неговите следбеници, бидејќи за да имате слава, моки во овој свет, треба да му се кланјате, да бидете лингур, на господарот на овој свет. И тоа по една пирамидална хиерархија оди надолу од советот на 13-торите па до советот на 300 надолу трилатерална комисија <laughs> пирамида и завршува тука со нашите премиерчиња, председателчиња и така натаму. Но не само во политиката. За да имате слава, богатство, или власт во овој свет, треба да бидете поклонник на сатаната. Тоа е закон и од тој закон нема мрдање. Тој и неговите идоли сакаат такви, збеснати обожаватели. Едноставно, обожавател, сатаната сака обожавател кој што не вклучува мозок, што би рекла Мирка кој што не размислува, кој што се прави врз база на емоции и страсти и моментално расположение. Значи, збеснат со други зборови. Не размислуваш со свој ум, не постапуваш разумно, туку постапуваш ирационално, односно воден од емоции, желби, страсти и така натаму. Може да бидат и добри, може да бидат и пријатни тие емоции, може меѓутоа не размислуваш разумно. Какви божеватели сака Господ? Бидеќи тој е дух. Знаете што велат атеистите? Сите го знаеме она нивно најчесто, а истовремено најглупаво прашање. Покажи ми го Бог, да го видам. па да поверувам. Каде е Бог? Може ли да се види Бог? Сега не, се, се извинам, не сега. Не сега. Најчест одговор што сум го слушал уште како мал, кога не бе верник воопшто, како одговор на ова прашање Бог не може да се види затоа што е дух. Многу паметен одговор. <laughs> Мегутоа, не го поставувале ова прашање само атеистите или оваа желба. Кој друг ја поставил, секјавате? Еден од Христовите ученици. Филип, Филип, убаво име, античко македонско. Во превод конјолюб, љубител на конји. Мнози на евреи носеле имења кои што не се еврејски, не биле еврејски заради или целокупното културно влијание што го извршил Александар Македонски, односно неговите наследници после освојувањето на источните земји. Господе, покажи ни го Отецот и тоа ќе ни биде доволно. Много интересно, како да Филип имал некоја нестрпливост во себе, Со други зборови, се тоа што си го направил до сега, се тоа што си го зборувал до сега, се тоа е во ред, ама покажи ни го Отецот. Што открива таква една желба? Не верувам дека Филип тоа го кажал од побуди на неверство или атеизам. Иако Филип знаел, често знаел да дофрла такви работи. Значи да дофрла работи како да е неверник, како да е како да веќе нема трпение, како да му е се преку глава. Јас заклучувам дека бил нестрплив човек, нестрплив дух. Например, во една прилика, кога Господ решил да поиде заедно со своите ученици кај Лазара, мртвиот Лазар во Витанија. Филип што дофрла? Да поидеме и ние да умреме. Со <laughs> други зборови, што се бараме сега белјата да одиме таму близо Јерусалим, кога знаеш. И знаеш што те чека, и знаеш како ќе бидеш примен и така натаму. Меѓутоа, оно што најмногу восхитува е Христовиот одговор. Зошто Христос кажал одговор кој што многу личи на модалистичката ерес? Модалистичката ерес, или савелијанската ерес, поред незиниот прв проповедник во раното христијанство, е ереста која учи дека Отецот и Синот и Светиот Дух се една иста личност Во Стариот Завет се представил како Отец, тој истиот како иста личност дошол на земјата и бил Исус Христос, и после Воскресението, кога се вознал на небото, станал една иста личност, станал Свети Дух. Тоа е, се разбира, погрешно. Дори не мора да докажуваме <laughs> колко е погрешно. Секам на и обични селани тоа го знаат да го побијат. Секам еден брат од Колешино, како знаеше да рече, како е можно тоа, зарем кога Исус се молел, например, еве во Гециманија на Отецот, се молел самиот на себе. <laughs> Се разбира, не. Значи, тоа е погрешно. Но зошто во одговорот на Филип, значи, Јован 14 глава, зашто кога зборуваме за Божеството се вртиме околу Јован, Јовановите списи? Зашто тој најмногу зборува за оваа тема? Единствениот апостол кој што живеел до крајот на првиот век, кој што бил сведок на првите христолошки ереси, сите содржани во гностицизмот, кој што ќе процути и ќе се развие од вториот век понатаму. Јован, значи, бил сведок на тие први гностички, погрешни, еретични учења и за Отецот и за Синот, И затоа тој најмногу се занимава со темата за божеството. И во Евангелието, и во неговите соборни посланија, а се разбира не пропушта ни во откровението да нагласи што е вистина во врска со Господа Исуса Христа. Да не забравиме, Јован го напишал оној стих кој што денес е најмногу оспоруван и од јеховените сведоци, и од противниците на тројството во адвентизмот. Дека Јован 5.7, 1 Јованова 5.7, дека Отецот, Словото и Духот се едно. Зошто мнозина не им смета овој стих, им пречи? Што е проблем со овој стих? Исус рекол, јас и Отецот сме едно на друго место. Каде повторно во Јован, <laughs> Јовановото Евангелие, тоа ќе го најдеме. Јован многу се грижал да ги нагласи сите оние работи, кажани или направени, кои што го докажуваат Христовото Божество. Да отвориме сега во 14 глава, од Евангелието повторно и да го прочитаме овој одговор. Значи, Филип поставува прашање во осмиот стих. Господи, покажи ни го Отецот и доста ни Дали бил свесен Филип што барал во тој момент? дали врз основа на сето она што можел да го знае од дотогашната еврејска религија, смеел да бара вакво нешто. Што му кажува Господ на се секјавате? Уште во втора Мојсеја. Не може човек да ме види мене и да остане жив. Да не сакал Филип да се самоубие. И така рекол, ајде да поидеме и ние во Јерусалим да умреме со Лазара. Да не бил депресивен тип. Во визијата на Елена Вајд запишена во рани списи, што некоја наредна сабота ќе ја презентираме, Исус и вели на Елена Вајд, кога ти би ја видела личноста на Отецот, неговата слава, би престанала да постоиш. Не вели ке умреш или нема да останеш жива, ќе престанеш да постоиш. Страшно нешто. Филип, можеме да заклучиме, не бил многу свесен што барал, кога поставил вакво прашање. Меѓутоа, во одговорот што Христос му го дава, забележете, тој сега не сака да го нагласи <coughs> она што кај Отецот е славно, она што кај Отецот е жешко, <laughs> убиствено. Апостол Павле ќе рече во последното до евреите, нашиот Бог е оган кој што спалува. Значи, таа преголема слава, таа непристапна светлина, исто така во Тимотеј, таа шехина, тоа е нешто што се опишува со човечки изрази, со човечки споредби, како светлина, како оган, како нешто што гори, спалува. Би можеле да го споредиме со сонцето, звездите, со сето она што е жешко и што ќе може да ве уништи за миг. Имав еден сосед, некој од вас го знаете, Оливер се викаше. геше неколку пати тука. Работеше во железара и ми кажуваше, го прашав па колко е таму жешко таму во таа леарница во таа маса, вжештена лава, така да речем. Знаеш колко е жешко, ако ставиш прста му, се разбира, многу е жешко, <laughs> би пред да ставиш прст, ако воопшто успеш да се доближиш. Но ако ставиш прст, вели, и ако го извадиш, нема прст. <laughs> Ке нема прст. Не верам дека некој тоа го направил, па, па го знаат од искуство. А како би било да му се приближиме на Сонцето? За неколку километри, <laughs> отколку што сме позиционирани на таа джуджеста звезда. Зошто? Зато што постојат многу по-големи, пославни небесни тела, што би рекол апостол Павле. Дали Божијата слава е нешто може да биде нешто поголемо и од овие, се разбира. Но Христос не го нагласува тоа, току сака повторно да му го нагласи на Филип суштинското. Дека Бог е дух и дека да го видиш Бога, што значи? Да го запознаеш неговиот карактер, значи со дух да го сватиш сето она што тој го представува, неговата вистина, неговата љубов, неговата праведност. И затоа му вели, толку време сум со вас и се уште не си ли ме познал Филипе. Значи, звучи како модалистичката ерес меѓутоа не е тоа. Со други зборови, според делата што Христос ги направил, тој го покажувал Отецот. Тој го откривал Бога на луѓето. Зошто? Бидејќи во суштина Бог е дух. Тоа е неговата природа. И дали со тоа го објаснивме божеството како природа? Се разбира не. <laughs> Се разбира не. Затоа што тоа, природата на духот, ние не знаеме што е тоа дух. <laughs> Кога велиме Бог е дух, кажуваме нешто што не знаеме што е. Бидеќи рековме, ние луѓето сме создадени како материјални суштества. И, се, и сите духовни поими за кои што сме обдарени да ги разбираме, ги разбираме во контекст на нашиот материјален живот. Секам на една од лекциите за допис на библиска школа, пишуваше една реченица која што веројатно е превземена од духот на пророќството многу ме воодушеви тогаш кога ја водев дописната школа таму 93-94 година. Природата на Светиот Дух, така гласи реченицата, е необјаснива мистерија. Елена Вајд на друго место ќе напише за природата на Светиот Дух најпаметно е да се молчи. Односно, молчењето, молкот е зла ништо не може да се каже. Кога Исус рекол, ние евреите знаеме во што веруваме, тој упатил на едно интересно размислување, парем за мене интересно, ако евреите знаеле на што се поклонуваат, ако имале вистинска представа за Бог, тоа значи дека во, во јудаизмот треба да го најдеме тоа вистинско учење за Бог. Нели? Дали знаете што зборува јудаизмот за Бог? За доктрината за Бог? Еве ќе ви прочитам еден извадок ова книга е издадена од Адатичката црква, меѓутоа е книга која што во себе содржи <clears throat> еден куп написи и извадоци од теолошка литература на разни деноминации, разни религии, колку за да се запознаваат студентите со тоа што учат и што веруваат другите. Во напишот кој што зборува за јудаизмот се кажува што верува јудаизмот во врска со Бог. Ке ви цитирам. Значи, според јудаизмот, Бог е дух, првото што се кажува, и сега се дава малку опис што е тоа, дух, без никакви ограничувања во однос на форма, Значи, дух е дефинирано како нешто што не е ограничено со никаква форма. Духот нема тел. Исус ке рече, духот нема коски. <laughs> духот нема коски и месо, но, еве, допрате ме, јас имам, значи не сум дух. <laughs> Не сум фантом. Понатаму јудаизмот вели Бог е вечен, безтелесен, се кажува, единствен и потоа дека се знае, дека е семокен и, што е неважно дека е еден, како вели, како гласи основната еврейска доктрина, преземена од законие. Така наречената шема, <laughs> шема Израел Чуј, Израеле, Адонай Елохену, Адонај Јехаад. Господ, нашиот Бог, Господ е еден. Дали се тоа вистина, што јудаизмот го кажува за Бог? Исус вели дека е, бидејќи рекол ние евреите, знаеме на што се поклонуваме. Да, вистина е. Значи, првата и основна дефиниција, што треба да ја разбереме за Бог, е дека тој е еден. И веднаш да кажам, светото тројство, доктрината за тројството е учење дека Бог е еден. Па зашто тројство зашто? Постојат адвентички теолози, јас не сакам да ги посрамотам, па да ви презентирам тука со видео бимот цитати, бидејќи нужно ќе мора да се кажат и нивните имиња, покрај тие титули со големи букви и точки. Мегутоа, знам еден кој што вели, Бог се тројца, вели. Дори не вели е тројца, туку се тројца. Тоа го кажува на англиски јазик, се разбира. И е скрос погрешно. се, јас веќе од доктор или магистр по теологија очекувам само погрешни работи. Според Светото писмо, Бог не се тројца, како прво тоа е граматички грдо, <laughs> туку Бог е еден. Дали само јудаизмот го кажува тоа? Дали само Стариот Завет го кажува тоа? Дали Новиот Завет го кажува тоа? Колку Бога постојат според Новиот Завет? Да отвориме Библија. Дали Новиот Завет ни кажува колку Бога постојат во христијанството? Да отвориме прво во првото послание до Тимотеј, Која глава, кој стих? Кој ќе ми ги прочита мислите сега? Како? Два пет. Повели Маре што најде таму? Точно. Благодарам. Прекрасно. Апостол Павле ни кажува апостолот на незнабожците, иако бил евреин, се разбира. Дека Бог е еден. Истиот апостол, се разбира, еден е и посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. Во Галатјаните да завртиме, Во Галатијаните се кажува во онаа трета глава каде што Господ, каде што Павле филозофира, така да речем, за законот и кажува работи кои што денешните теолози имаат проблем да ги разберат. Во 20-тиот стих кажува една интересна мисла. Значи, трета глава од Галатјаните, 20-тиот стих. Но посредникот, не може да биде само посредник на еден, значи, за да постои посредник мора да постојат две страни, нели? А Бог е еден. За нема да се занимавам со стихот, зошто го кажува ова, но која е поентата со посредникот тука? Затоа ќе ни треба проучување на целата трета глава. Но, уште еднаш, Бог е еден. Дали ни требаат други стихови од Новиот Завет? Заради времето, јас секој што ограничувам на двајца сведоци. Че значи, доволни се два стиха. И Новиот Завет проповеда дека Бог е еден. Доктрината за тројството проповеда дека Бог е еден. Зошто? Затоа што постои, како што велат, уште најраните црковни оци кои што зборувале на таа тема, постои една неделлива, така се дефинира доктрината за тројството, една неделлива божествена суштина. А што беше, што беше Бог по суштина? Дух. Значи, Бог е еден, затоа што во целата Вселена и надвор од неја, бедеќи Господ постои и надвор од Вселената, <laughs> во својата вечна, трансцендентна, за нас несватлива димензија, постои само еден, единствен, божествен дух. Меѓутоа, не е тоа само една личност, значи, таа единствена, неделлива божествена суштина, се манифестира во три лица. Е сега, тоа ќе го објасниме подетално, понатаму, во нашите понатамошни проучувања. Сакам сега, сакам да завршам со оние Христови зборови. Зошто? Зошто Господ рекол, јас и Отецот сме едно? Благодарам. Како може некој, како може двајце исто да мислат? Замислете две тела Нека бидат и скрос идентични од надвор, како најплукнати близнаци. <laughs> Или како клонирани луѓе. Замисле двајца луѓе кои што исто мислат, и исто зборуваат, дури да се на две различни краишта од планетава, секој знае од нив двајца што, што знае и другиот во моментот секој го доживува истовремено тоа што го доживува и другиот во моментот. Значи, како да е еден ист дух, еден ист софтвер, во две тела, посебни тела, а и самите тела да личат меѓу себе. Се разбира, такво нешто не постои во создадениот свет. Зошто Христос не рекол, јас и Отецот сме еден? Зошто рекол среден род? Едно. Зошто Јован ќе напише тројцата се едно? Затоа што повторно во прашање е суштината. Суштината е во прашање. Значи, ако Бог по својата суштина е дух, тогаш што значи кога, например, во четвртиот век, тогашните црковни учители кои што биле присутни на првиот Вселенски собор и го составиле никејскиот символ на верата или ранохристијанското верују, што значи кога тие рекле дека Синот, Христос, е од иста суштина како и Отецот? Тоа е доктрината за тројството. Има три божествени личности, има три божествени лица, но една суштина. Еден божествен дух. Дали, е тоа, дали тоа верување го верувала и Елена Вајд? Што мислите? Значи, целото верување на традиционалното христијанство во поглед на тројството. Денес ке прочитате од некои теолози кои што не веруваат вака, адвентички теолози, кои што свесно го отфрлаат ова учење, и признаваат дека не веруваат како католичкото тројство, односно како тројството како што се постоело низ историјата, како учење. Бидеќи денес веруваат во тритеизмот, во три, ева една друга ерес, и тоа од 1980 година наваму, Затоа тие, например, еден проповедник со четири факултета, да не го споменувам по име, на еден противник на тројството му поставува вакво прашање на интернет. Вие ги знаете и едниот и другиот. Како е можно, вели теологот четири факултета, како е можно отецот кој што е дух, вели, да биде се присутен преку некој друг дух. Со други зборови. Со други зборови. Овој адвентистички теолог не верува дека постои само еден божествен дух. Туку за него, Отецот, Синот и Светиот Дух се три различни духа. Тој тоа не го верува затоа што е глупав или затоа што не му се јасни работите, току затоа што искрено верува во доктрината на Генерална конференција во последните 34 години. Искрено верува во третеизмот, само не сакаат да признаат дека е тоа третеизм, дека тоа не е тројство, за да не испадне пред католиците и пред останатиот свет, на кој што екуменски му се додворуваат со децени, дека ете го напуштиле тројството. Туку и својата нова ерес ја нарекуваат тројство. Па тоа па предизвикува голема забуна и прави каша попара кај сите оние што го напаѓаат тројството. Бидеќи и тие не разликуваат тројство од тритеизам. Денеска некои теолози ќе ви речат, Елена Вајд пораснала како методист, тоа е точно. Методистите верувале во тројството. Елена Вајд верувала како мала во тројството. Понатаму, денешните атлантички теолози ќе ви кажат дека што Мелена Вајд никогаш ништо не напишала против тројството, значи дека го прифакала тројството. И со свој камен се утепале самите по глава. Значи, ако Елена Вајд го прифакала тројството на методистите, значи го прифакала католичкото <laughs> тројство, верувала во тројството како што верувале сите христијани во минатото, а не во ереста на третеизмот, во која што денес верува Генералната конференција или она ере што јас ја нарекувам омега. Под влијање на доктор Елет Вагонер и неговата книга Христос и неговата праведност. Две години по Генералната конференција во Минеаполис, 1888 година, значи 1890-та излегла таа книга, И Елена Вред напишала нешто слично што Вагонер го тврди. Ке ги прочитаме тие два цитата. Првобитно имав намера сите цитати што сакам да ви ги читам надвор од Библија, да ги прожектираме преку видео бимот, како што прават денеска многу проповедници, мисионери и така натаму евангелизатори, но решив дека тоа не е добра практика. Зошто? испега дека сте вие сите глупи овци, па дури кога го видите цитатот, ќе го сватите, а вака ако го чуете, дека нема да го сватите многу, многу. Мегута, Библијата не ја поценува вашата интелигенција, не ве третира како, значи, некој што треба дури да видат нешто за да сватат, току што, вели Господ, кој има уво или уши да чуе. Значи, многу е добро да внимаваме додека се чита цитатот, значи да имаме уши да го чуеме и да го разбереме. Според Библијата, слухот е поблизок до интелигенцијата, отколку видот, а така и во реалниот живот. Што напишал прво Вагонер, Значи, во својата книга Христос и неговата праведност, книга директно напишена по заседанието во Минеаполис, зборувајќи за Христа, за неговото божество, на 22-та страница од неговата книга Вагонер напишал дека Христос е од самата суштина и природа на Бога. Отецот се мисли. А Елена Вајд, знаете што ќе напише? Три години подоцна, Восписанието знаци на времето, 27 ноември, за малку ќе се погодеш, <laughs> завчера, како завчера, 1893 година, на 54-та страница од тоа списание. Видите што напишала. Не знам дали ве зборови се цитирани и во копнешот на вековите, можна и таму да се наоѓа. Изгледаше како божествената природа за миг да блеснала низ Христовата човечка природа, кога Иисус рекол, јас и Отецот сме едно. Она сега коментира овие негови зборови, јас и Отецот сме едно. Изгледало како божеството да блеснало низ човештвото на Христа, кога Иисус рекол, јас и Отецот сме едно. Христовите зборови биле исполнети со длабока содржина, штом на своите слушатели им предочил дека тој и Отецот се од една суштина. Таа ги потребува истите зборови што и Вагонер, а и тој истите зборови што и црковните оци од четвртиот век. Дека Христос е иста суштина или тоа ќе го најдете во сите православни календарчиња каде што се, се печати символот на верата, Христос е едносушен или еднобитен од една суштина, како што рекла Елена Вајт исто така, како и Отецот. Много интересно. Значи, Елена Вајт верувала во католичкото тројство. Што значи Христос да биде од иста суштина како и Отецот? Да го има истиот, не некој друг, току истиот Свети Дух. Светиот Дух во Библијата е наречен Божи Дух, што значи дека е Дух на Бога Отецот. Наречен е и Христов Дух. Е или не е наречен? Например, ако во вас живее духот на оној кој што го воскреснал Христа од мртвите, значи чиј дух? На Отецот. А на друго место истиот апостол ќе рече духот Христов. Тоа ќе ви го оставам како домашна задача. Да ги недеме во новиот завет оние текстови, а може и во стариот, кога се работи за Отецот, каде што Светиот Дух е наречен Божји дух, конкретно дух на Отецот, а каде е наречен дух Христов. Истиот свети дух е наречен дух Божји, дух на Отецот, е на други места е наречен дух Христов. Зошто тогаш светиот дух е трето, посебно лице? Па токму затоа, затоа што не може да се поистовете ниту само со Отецот, бидеќи го има и Синот, ниту само со Синот, не е ни само Христов, бидејќи го има и Отецот, и произлегува од Отецот, ке рече Христос, во Јован 15.26. И што е поважно, не е ни само кај нив двајца, туку е насекаде, надвор од нив. И затоа Господ е насекаде присутен. Едниот Бог е насекаде присутен. Што мислал Христос кога рекол, јас и Отецот ќе дојдеме и ќе се вселиме во вас? Како ќе дојдете ќе се вселам во вас? Преку духот. Не може поинако. Што мислал Христос кога рекол, јас сум во тебе и ти си во мене? Како е тоа може? Преку духот. Само во духот. како можеме ние да бидеме во Христа и Христос да биде во нас. Како што е Он во Отецот и Отецот е во Него, самиот така вели. Преку Духот, преку тој еден и единствен Божествен Дух. Што вели псалмистот во 139. псалм? Каде ќе побегнам од лицето Господово, Може ли некаде да, да побегнем, да се сокријам од Господовиот дух? Вели, дури и во адот да слезам. И ти пак ќе бидеш и таму. И твојот дух, и твојата десница, и таму ќе ме водат. Замислете. Во Еремија 23 глава Господ кажува интересни зборови. Би сакал овие да ги прочитам, иако некои стихови и од Библијата не ги читам, току само ги нафралам заради времето, но некои навистина сакам да ги прочитам и да ги прочитате и вие со своји очи. Да отвориме Еремија 23 глава, Еремија 23 глава, гледавте текстот? Еремија 23 глава. Дваесет стих и 24. Зар јас сум само Бог од близу, вели Господ, а не Бог и од далеку? Може ли човек да се сокрие на место тајно, каде што јас не би го видел, вели Господ? И се внимавајте на прашањето. Зар не ги исполнувам јас небото и земјата? Вели Господ. Како Господ ги исполнува и небото и земјата? Со духот. Бидеќи по суштина е дух. Што ќе рече апостол Павле на атињаните, на филозофите тогашни. Може ли Бог да живее во ракотворени храмови? И самиот дава одговор, зошто не може? Не треба да мислиме, им вели Павле, на атињаните, дека божеството е нешто материјално, па што има потреба да живее и во ракотворени храмови. Бидеќи него, него собираат, вели, ни, ни небесата. Ни целата земја не може да го собере. Ни Вселената, би рекли денес, не може да го собере. На многу места во Библијата се кажуваат вакви мисли. Господ е толку голем, што ние не би можеле да го собереме во ништо. Не би можеле да го замислиме дека е ограничен со нешто. Тој едноставно ги надминува нашите сваќања и границите на нашиот ум, затоа што е бесконечен. Тоа е она што се подразбре кога се вели трансцендентен. Мнози некои што милуваат да филозофираат, милуваат да користат странски зборови, конкретно латински. Па обичниот народ не разбира што што велат. Но тоа е тоа. Бог е бесконечен, несватлив, ги надминува и границите на нашето разбирање. Дали во Христовиот одговор кон Самаријанката, дека Бог е дух, што јудаизмот го кажува на прво место, се открива и тројството како такво, три лица. Значи, јас прашав дали само Стариот Завет зборува дека Бог е еден. Откривме дека и Новиот Завет зборува дека Бог е еден. Не е ни двајца, ни тројца. Но да го поставиме обратно на прашање. Дали во само новиот завет зборува дека има троица? Да не зборува и стариот завет? Зборува, нели? Уште на почетокот Господ му вели на својот син да го создадеме човек според нашиот лик, како што сме ние, Бог не се пресира сами од себе си. Ниту бара вие да го пресирате. Ние секогаш кога зборуваме и кога се молиме на Господа, велиме ти, не велиме вие. Велиме ти, велиме тој. Па кога Господ вели ние, тој стварно не мисли само на себе си, туку му се обраќа на некој друг кој што е рамен на себе си. А тоа е, според духот на прошлото. тие зборови ги кажал, кога рекол да создадеме, да направиме, како што сме ние, ги кажал на својот син. А Исус што е рече на Самаријанката. Отецот сака такви поклонници, такви обожаватели, кои што во што? Во дух и вистина му се поклонуваат. Значи, го спомена Отецот, какви обожаватели сака Он, а каде се Синот и Духот во оваа реченица? Духот е во Духот. Во, во Дух, значи во Светиот Дух, а каде е Синот? Јас сум вистината. Кога Исус е рекол на Самаријанката, во дух и вистина Отецот сака да му се поклонувате, значи му рекол, и рекол, се извинувам, и рекол, тека Отецот сака така да го обожувате, Отецот, единствениот вистински Бог е Отецот, и тој сака да го обожувате Него во Духот, значи Светиот Дух, и Синот. Без Духот и Синот, не може да го обожувате едниот Бог. Значи, не може како евреите денес и не може како муслиманите да врескате колку сакате дека Бог е еден, а да не го признавате синот и духот. Зато што Отецот сака да го обожувате, да му се поклонувате во дух и во вистина. Значи, Светиот дух и неговиот син. Вистината. И сега одземав малку повеќе време, но за тоа е крив 29 ноември, <laughs> од почетокот. <laughs> Ке продолжиме и следната сабота, ако, ако, ако, <laughs> Господ даде живот и здрави. Нека му е фала и слава. Амин.